Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. set conditions, impose conditions, ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny, set a precedent, establish a legal precedent, ustanowić rekord, osiągnąć rekord, set a record, achieve a record, ustalić ton, ustalić ton, set a tone, establish a tone, Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan, formulate a plan. Ustaw ścieżkę, zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway, define a pathway. Ustalić warunki, narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny. Set a precedent, Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. set conditions, impose conditions, ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny, set a precedent, establish a legal precedent, ustanowić rekord, osiągnąć rekord, set a record, achieve a record, ustalić ton, ustalić ton, set a tone, establish a tone, Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan, formulate a plan. Ustaw ścieżkę, zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway, define a pathway. Ustalić warunki, narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny. Set a precedent, Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. set conditions, impose conditions, ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny, set a precedent, establish a legal precedent, ustanowić rekord, osiągnąć rekord, set a record, achieve a record, ustalić ton, ustalić ton, set a tone, establish a tone, Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions, impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. set conditions, impose conditions, ustanowić precedens, ustanowić precedens prawny, set a precedent, establish a legal precedent, ustanowić rekord, osiągnąć rekord, set a record, achieve a record, ustalić ton, ustalić ton, set a tone, establish a tone, Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway. Ustalić warunki. Narzucić warunki. Set conditions. Impose conditions. Ustanowić precedens. Ustanowić precedens prawny. Set a precedent. Establish a legal precedent. Ustanowić rekord. Osiągnąć rekord. Set a record. Achieve a record. Ustalić ton. Ustalić ton. Set a tone. Establish a tone. Ustal cenę. Ustal cenę. Set a price. Determine a price. Ustaw limit. Ustal limit. Set a limit. Establish a limit. Zastawić pułapkę. Stworzyć pułapkę. Set a trap. Create a trap. Ustalić harmonogram. Ustalić harmonogram. Set a schedule. Establish a schedule. Ustalić plan. Sformułować plan. Set a plan. Formulate a plan. Ustaw ścieżkę. Zdefiniuj ścieżkę. Set a pathway. Define a pathway.